أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirinmu na fatoyin rahama inda ni shehu bala kabara da ke gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da shehu malamin mu a dr sheik muhammad sani umar rijiyar lemo babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin islama da ke jami'ar bayar a nan kano kada a manta za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya wato 0800 biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu sufuli takwas sufuli biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu ko kuma sufuli takwas sufuli biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku sufuli takwas sufuli biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku za kuma iya aiko mana ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyin rahama at yahoo.com ko kuma a dandalin mu na sada zumunta wato facebook a karmakallah bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu abubuwan da suke tauye wa mutum imani su rage masa kamar yadda muka faɗa abubuwa ne wanda suna da dangantaka da jahilci to jahilci babban dalili ne wanda yake jawo wa imanin mutum koma baya babu mutumin da zai saba wa Allah yayin da yake halarto da girman Allah a zuciyarsa yayin da yake wato halarto da hukumar ubangiji ta'ala ga wanda duk ya saba masa yake halartu da ita a zuciyarsa a daidai wannan lokacin yana da wahala ya saba wa Allah muka ce kamar mutumin da ya san cewa wannan abinci an zuba dafi a ciki dafi mai kisa to duk daɗin abincin ba zai yadda ba in ka ga ya ci to babu shakka bai san cewa akwai dafi ba ko kuma sanda yake yin abin ba shi da hankali shi yasa wani malami a studdi yake cewa ma dama ya asillah fa huwa jahil ma dama ya asil insan Allah fa huwa jahil matukar dan adam yana cikin saban Allah to jahili ne hakanan Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam rahimahullahu ta'ala yana cewa kullum ri'in amila shay'an min ma'asillah fa huwa jahilun abadan hatta ya anha dukkan wani wanda yake aikata wani abu na saban Allah to wannan mutum jahili ne har abada har sai ya bar wannan abu saboda haka ilimi na hakika shine wanda ya zauna a cikin zuciya wanda yake yi wa mai shi garkuwa daga fadawa cikin abin da ake saban Allah ne magana ce ko aiki ne amma duk sanda kaga mutum yayi abin da yake ya saba ma wannan ilka to babu shakka akwai gafala a cikin zuciyarsa babu shakka akwai rauni a cikin zuciyarsa babu shakka akwai jahilci tattare da shi don haka dukkan wani wanda yake saban Allah yana saban Allah ne lokacin da idan ce makanci zuciyar shi ta makanci haka jahilci mutum ya jahilci Allah da girmansa abu ne mai haɗarin gaske kwarai da gaske cuta ce mai halakarwa wacce take jawo wa mai ita musibu iri-iri da bala'ai a iri-iri kuma duk sanda wannan cuta ta riga ta kama mutum ta yi ƙarfi a jikinsa to wannan kakkai kokonto dangane da halakarsa mutum ne wanda yake ya riga ya auka cikin ramun saban Allah cikin ramun duhun saban Allah da zunubi ya riga ya kauce wa hanyar Allah siratullahi al-mustaqim ya miƙa wuyansa ga bin shubaha da bin sha'awa sai dai idan ubangiji ta'ala ya riske shi da rahamarsa a lokacin da zai ci zuciyarsa ya haskaka masa basira sai ya buɗa masa wato ƙofofin alkhairi ya sanya shi ya samu abin da yake ilimi ne mai amfani wanda zai haifar masa da ayyuka na kwarai domin wannan cuta ba ta da wani magani sai ilimi don haka da zarar mutum ya jahilci abinda Allah ta'ala ya wajabta masa na wajibi ya jahilci abinda Allah ta'ala ya haramta masa ya jahilci girman Allah ya jahilci irin wato ababen tsoro da Allah ta'ala ya riga ya tanada a ranar gobe kiyama za mu shakka wannan mutum ba za ka yi mamaki ko menene aikata ba kuma imaninsa zai zama kullum cikin raurawa yake da raguwa yana yin ƙasa har ma za a iya wayar gari gaba ɗaya ya fita daga cikin rigar imani ɗin Allah ka kiyashe mu a daga cikin irin abubuwan da suke wato nakasa imani da rage shi akwai cutar gafala da bijirewa da manta Allah da manta addininsa waɗannan abubuwa guda uku idan suka haɗu ko mu ce ma kowane ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku to babban dalili ne da yake haifar da raguwar imani da tauyewarsa daga cikin zuciya yayin da zuciya ta zama cikin gafala da rafkanuwa ta shagalta da mantuwa da kuma ƙauracewa Allah da kauracewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dokokinsu babu shakka imani zai rika sha da baya imani zai rika raguwa wanda kuma zuciya tana samun lafiya ne idan imanin nan yana nan a cikinta yana karuwa to zuciya tana ƙara samun lafiya imani na raguwa zuciya kuma na ƙara yin rauni har ta kai ga kamuwa da cuta wannan cutar kuma za ta yi ta karuwa ne matukar ba a magance wannan ba a magance ta ba har ma ta kai ga mutuwa Allah ta'ala ya zargi gafalallu waɗanda suke gafala su manta da Allah su manta da ranar lahira su manta da addininsu Allah ta'ala yana cewa wala na zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul Allah ce hakika mun halitta wa jahannama aljanu da dama da mutane suna da zukata amma ba sa fahimtar komai da su suna da idanuwa da ba sa ganin komai da su suna da kunnuwa da ba sa jin komai da su Allah ce waɗannan kamar dabbobi suke kai sun mafi dabbobi bacewa waɗannan su ne gafalallo hakanan a wani guri Allah ta'ala yana cewa innal ladina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa atma'annu biha wal ladina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'awahum an-nar bima kanu yaksubun lalle waɗanda ba sa kyakkyawar fatar haɗu haduwarsu da ubangiji wato ba sa kyakkyawan fata haduwa da mu inji Allah kuma suka yarda suka amince da rayuwar duniya suka nutsu da ita kuma waɗannan su ne an ayatina gafilun gafalallu gabarin ayoyinmu Allah ce to waɗannan matattararsu wuta ce saboda abin da suka kasance suna aikatawa a wani gurin Allah ce wa inna kasiran minan nasi an ayatina la gafilun lalle da dama daga cikin mutane suna rafkanwa su gafala ga barin ayoyinmu a wani wurin Allah ta'ala ce ya alamuna zahiran min alhayatid duniya, wa hum 'anil akhirati hum gafilun, lalle sun san zahirin rayuwar duniya wato sun san ciki da wajen rayuwar duniya amma kuma 'anil akhirati hum gafilun su gafalallu ne ga barin lahira Allah ta'ala ya gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam yace wa qur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun al-jahri min al-qawli bil ghudwi wal asal wa la takun min al-ghafilin kuma ka ambaci ubangijinka a cikin zuciyarka kana mai kaskantar da kai wa khifatan kuma kana mai cike da tsoro wa dun al-jahri min al ba tare da daga murya ba wala takun min al-ghafilin bil ghudwi wal asal safa da yamma wala takun minal dina kada ka zamo daga cikin masu gafala saboda haka gafala mutum ya gafala ya manta ya yi rabuwa wato ya rabkana ya shagalta da sha'anin duniya ya manta da lahira ba karamin hadari ba gare shi idan har irin wannan eh, cuta ta kama zuciyar mutum to babu shakka za ta mantar da shi daga da'a ga ubangiji za ta mantar da shi ambatan Allah za ta mantar da shi bautar Allah zai shagalta da abubuwan da suke masu nisantar da shi ne gabarin Allah da ambatansa da tuna shi ko da kuwa za ka gan shi a wani lokaci yana wasu ayyuka masu kyau to za ka same shi yana yin su ne ba bisa yadda ya kamata ba yana aje su ba a bigiransu ba sai ka ga cewa idan sallah yake yi babu kushu'i a ciki babu kaskantar da kai a ciki babu mai da al'amarinsa ga Allah a ciki babu tsoro babu nutsuwa babu gaskiya babu ikhlasi to duk wannan alamomi ne na cewa akwai gafala a cikin zuciyarsa wanda kuma wannan gafalar tana haifar masa da wato nakasa a cikin imaninsa hakanan bijirewa Allah ta hanyar bijirewa alkur'ani da ya saukar wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama ta hanyar bijirewa sunnonin manzo sallallahu alaihi wasallama kuma ba karamar cuta bace wacce idan ta kama zuciya tana raunana ta tana kuma haifar da cuta a cikin ta Allah ta'ala ya sifanta mai bijire masa da bijirewa umarninsa da cewa babu azzalimi da ya kai shi ya sifanta shi da cewa yana cikin masu manya-manyan laifuka a inda Allah ta'ala yake cewa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbih thumma arada anha inna minal mujrimin muntaqimun wa ya kai zalunci kamar mutumin da aka tunatar da shi ayoyin ubangijinsa amma sai ya kauda kai ya bijire ya tubire Allah ce inna minal mujrimina minal mujrimin muntaqimun lalle mu masu kamu ne da azaban mu ga waɗanda suke masu manyan laifuka Haka nan ubangiji ta'ala ya ba da labarin cewa ta hanyar mutumin da bai yi daidai ba a ce masa bai yi daidai ba wanda ya daidai kuma a karfafe shi a ƙarfafa masa gwiwa a ce ci gaba sannan wata waso bil haqqi wata waso bis sabri sannan kuma suka yi wa juna wasiyi da hakuri wato suka yi wa juna wasiya da hakuri saboda dukkan mutumin da zai zama na kirki kuma zai yi kokarin ya gyara mutane to babu shakka zai zama da kalubale iri iri kalubale iri iri na ciki da na waje zai samu masu tsangwama shi masu nuna shi masu kiran shi suna masa yan murya da sauran abubuwa da yawa da zai gani wanda dole sai ya yi haƙuri idan ba haka ba to zai koma da baya zai watsar da abin da yake yi ya haƙura to sai Allah ce suka yi wa juna wasiki da haƙuri kaga wannan sura babu shakka ta kunshi dukkan tsari na rayuwa gaba daya sai yasa imamu Shafi yake cewa ita wannan sura da a ce Allah ta'ala ma bai saukar da wani abu alqur'ani ba sai wannan sura to da ta ishi dan adam ya san yadda zai rayu kyakkyawar rayuwa a duniya babu shakka wannan Nasa cikin rayuwa ta kunci ta damuwa a duniya da lahira Allah ce man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma wanda duk ya bijirewa wato ambatona ko wa'azina ko fadakarwa to wanda yana da rayuwa ta kunci kuma ranar gobe kiyama za mu tashe shi makaho a wani gurin ubangiji ta'ala yace ce dukkan wani wanda yake bijirewa ayoyin Allah to abu shakka wannan zai zama abokin shaidanu ne wato Allah ta'ala zai hada shi da shaidanu su yi ta yi masa barna a cikin addininsa Allah ce wa man yashu an zikirin rahmani nuqayyiz lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wanda duk ya kaucewa ambatan Allah mai rahama ya kaucewa alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama to zamu hada shi da shaidan ya zama abokin tafiyarsa Allah ta'ala ya ba mu labarin cewa waɗanda suke bujirewa faɗakarwa ta gaskiya suke bujirewa sauraron wa'azin alkur'ani ba sa son su ji za su zo na gobe kiyama suna ɗauke da tsibi-tsibin laifukansu a ka kuma ubangiji ta'ala ya sa su su hau wahala bayan wahala kamar da yake cewa ta yi na kamilla ladunna zikira. man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawm al-qiyamati wizra hakika mun baka ambato wato mun baka daga wajen wanda duk ya kauce ma alƙur'ani fa innahu yahmilu yawm al wizra to zai zo yana dauke da kayan laifin sa niki niki ranar gobe kiyama haka nan Allah ta'ala yake cewa man yu'rid an zikri rabbih yasluku azaban sa'ada wanda duk ya bijirewa wato ambatan ubangijinsa to ubangiji zai sanya shi zai sanya shi cikin wata azaba mai hauhawa wato azaba bayan azaba to wannan duk ba komai yake nunawa ba irin hadarin bijirewa fadakarwa da ake yi wa mutum da alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da toshe kunnuwansa da gareta da yin burus ya ji kamar bai ji ba ya gani kamar bai gani ba kuma wannan fadakarwa ce akan cewa wannan yana da hadari ga imanin bawa yana na imanin mutum gwargwadon irin yadda zai bujirewa alkur'ani da sunar annabi sallallahu alaihi wasallam da fakarwarsu gwargwadon yadda imaninsa zai kamu da cuta kuma wannan cutar har ta kan kai shiga mutuwa Allah ta'ala ya kiyashe mu Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu Allah ta'ala ya ba mu ikon jin gaskiya da sauraron ta da aiki da ita amin amin tambaya ta farko ta fito daga muhammad sani shehu zakirai ya ce malam yaya matsayin imani da kaddara da yin hukunci da ita tare da yin karin bayani akan yadda wasu sukan ce kaddara kashi biyu ce akwai mai sababi da kuma mara sababi to abinda ake nufi da kaddara ana nufin abinda Allah ta'ala ya riga ya hukunta ya kaddara ya rubuta yiwuwar faɗiwarsa ko faruwarsa kaddara imani da kaddara mataki mataki ne kuma dole bawa ya imani da dukkan waɗannan matakai in ya imani da wani mataki daga cikin matakan kaddara bai yi imani da sauran ba to kamar bai yi imani da kaddara ɗin ba na farko mutum ya san cewa Allah ta'ala ya riga ya san dukkan wani abin da zai faru kafin ya faru sawa'un ya faru ko bai faru ba Allah ta'ala ya san da shi shi shine ilmullah na biyu ya san cewa Allah ta'ala ya rubuta wannan abun tuntun fil azal lokacin da Allah ta'ala ya umarci ya halicci alkalami ya ce da shi ya rubuta dukkan abin da zai wakana a duniya dukkan abin da zai wakana ga halittunsa kafin Allah ya halitta sammai da ƙasa da shekara 500 haka Allah ya rubuta wannan gaba ɗaya a cikin littafinsa mutum ya imani da wannan mataki mataki na ya yi imani da cewa dukkan abin da bawa zai aikata ko zai fada ko wani motsi da zai yi to ubangiji ta'ala shi yake halittar wannan aikin ko wannan motsin ko wannan maganar bawa bai isa yi wani abin da Allah ta'ala bai halicci abin ba wato babu wani abin da yake fita da karkashin halittar Allah Shi ne matakin al ijad sannan mataki na hudu shine ya sani cewa babu abin da yake faruwa a doron ƙasa sai da mashi'ar ubangiji wato sai da ganin daman ubangiji sai Allah ta'ala ya ga dama abin ya faru yake faruwa sauraka waɗannan matakai guda hudu tilas bawa ya yi imani da su sannan ne ya zama mai imani da kaddara ga su kamar haka a dunkule mataki na farko shine al'ilmullah Allah ya san komai da komai mataki na biyu alkitaba Allah ya rubuta komai da komai mataki na uku alkhalq wal ijad Allah shi yake halittar dukkan wani abu da mutum yake yi shi yake samar da abu mataki na hudu shine mashi'atullah Allah sai ya ga dama abin yake faruwa to waɗannan matakai guda hudu imani da su shi ake kira imani da kaddara ba a hujja da kaddara a wajen ayyuka na saban Allah mutum ya yi saɓan Allah ya ce ai Allah ne ya ƙaddara masa ko a yi masa nasiha ya ce in Allah ya ƙaddara zan bar wannan abu to zan bari saboda haka ku yi ta min addu'a wannan baya daga cikin abin da alkur'ani ya koyar da mu baya daga cikin abin da musulunci ya koyar da mu abin da alkur'ani ya koyar da mu shine Allah ta'ala ya halicci ɗan adam kuma ya halittar masa hanyoyi guda biyu akwai hanyar da zai bi ta kai shi ga tudun bin tsira ta kai shi da samun ga samun babban rabo akwai kuma hanyar da zai bi ta kai shi ga halaka ta kai shi ga asara ta arhabada ubangiji ta'ala ya halicci waɗannan hanyoyi guda biyu kuma bai kyale dan adam hakanan ba sai da ya turo da annabawa ya saukar da littattafai don su yi masa bayanin hanyar da zai biya tsira da kuma hanyar da idan ya ba zai tsira ba wato zai halaka sannan ya ba shi iko da dama ta ya zaɓi ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin ba tare da tirsasawa ba in ya ga dama ya zaɓi hanyar da take mai kyau sai ubangiji ta'ala ya yassare masa ya hore masa ya sauƙaƙa masa ya ba shi damar bin wannan hanyar idan kuma ya ce shi hanyar ɓata zai bi nan ma sai ubangiji ta'ala ya hore masa ya yassare masa ya bi wannan hanya ta ɓata ɗin wannan shi ne abin da Alƙur'ani ya nuna mana a cikin ayoyi da dama kamar inda Allah ta'ala yake cewa inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura nan lemun nuna wa dan adam hanyar da zai bi ko dai ya gode ko kuma ya zama mai butulci nan Allah ta'ala yake cewa wahadainahu najdain kuma mun shiryar da shi wato mun nuna masa hanyoyi guda biyu wato hanyar imani da hanyar kafirci hanyar gaskiya da hanyar ƙarya hanyar shiriya da hanyar bata hanyar da take haske ce da hanyar da take duhu ce in ma shakiran wa ma kafura faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya yi imani wanda ya ga dama ya kafirci ubangiji ta'ala ya bashi mashi'a gwargwadon yadda zai iya yin wannan abun sawa'un shi shiriya ce ko akasinta ubangiji ya tabbatar masa da wannan mashi'a din liman sha'a minkum an yastaqim ga wanda ya so daga cikin ku ya bi hanya ta farki wanda yake madaidaici in ya so to ubangiji sai kuma ya hore masa kamar yadda Allah ta'ala yake cewa amma man a'ta واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وانده باير من أعطى واتقى وانده باير يجي طولا الله يهي كلمة الشهادة وصدق بالحسنى يدفكتا وتو وتمثي كو كلمة ما في كو كلمة الشهادة Allah ce fasani yassiruhu lil yusra to wannan zamu sauƙaƙe masa har sai ya kai ga cimma sa. har sai ya kai ga sauki wato har sai ya kai ga abin da ke sauki ne shine aljanna wa amma man bakhila wastagna amma wanda ya ro ya wadatu da kansa da dabararsa ji baya bukatar komai a gurin Allah wa kadzaba bil husna ya ƙaryata da kalma mafi kyau ko ya ƙaryata da ranar kiyama ko aljanna Fasani yassiruhu lil usra to shi ma zamu sauƙaƙe masa har sai ya kai ga tsanani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amalu fa kullum muyassarun lima khuliqa la ku dai yi aiki kowannen ku an sauke masa an hore masa irin abin da aka halice shi saboda shi saboda haka dan adam ba zai yi hujja da kaddara ba akan abin da yake na saban Allah ne shi yasa idan dan adam ya ga samu kanshi cikin sabo to ya gaggauta tuba ubangiji ya bar kofar tuba a bude matukar dan adam bai je gargara ba matukar rana bata fudo daga daga mafadarta ba dan adam na da dama ya tuba kuma ubangiji ta ala bai toshe masa wannan kofar ba bai hana shi wannan damar ba kamar yadda dan adam ya san cewa a harkokinsa na yau da gobe ba zai taba amincewa ko ya yarda wani ya zo ya masa hujja da kaddara ba a cikin abin da yake cuta ne gare shi wani ba zai zo ya lalata masa kayansa ba ko ya share shi da mari sannan ya juyo ya ce ya haƙuri ƙaddara ce haka Allah ya ƙaddara ba zai taɓa amincewa da wannan ba to kada ya yadda ya ce zai yi wa Allah ta'ala hujja da irin wannan hujja shi karan kansa ya san in yi haka to ba kowa ya zalunta ba kan shi ya zalunta haka wannan ita ce ake kira ƙaddara kuma imani da wannan shine imani da ƙaddara. sai tambayar da take cewa malam dan Allah a yi min ƙarin bayani alaƙar wannan ayar da kuma wannan hadisin فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير ta shai an nukura. ya yace malam menene alaƙar rayuwar wannan yaron da kuma hadisin nan kullu mauludin yuladu alal fidrat illa anna abawayhi yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi to malam saboda naji an ce shi kafiri ne kuma zai iya halakar da iyayensa amma kuma ga hadisi ya nuna kowane yaro ana haihuwarsa akan tidira to yaya abin yake to a yadda hadisin ba wanda ya ci karo da juna kowanne na tafiya a gwadabansa akan hanyarsa ba su yi karo ba ba su wato saba wa juna ba ita dai waccan aya cikin suratul kafi Allah ta'ala yana gaya mana abinda ya kasance tsakanin annabi al-khadir da kuma annabi musa alaihi masalam yayin da al-khadir alaihi salam ya kashe wani yaro wanda shi kuma a lokacin annabi musa alaihi salam yana ganin yaya za a kashe yaro karami wanda bai balaga ba me yayi har da za a kashe shi kuma yana ma wannan yan shekaru nashi wani laifi zai yi har da za a je a kashe shi a katalta nafsan zakiyatan zai ghairi nafs za ka kashe rai rakakakkiya ba tare da wata rai ba da kaddi ita shi an nukura ka zo da wani abu wanda yake mummuna wanda shi ne daga baya shi kuma a alkhadir alaihissalam yake gaya masa dalilin da ya sa ya kashe shi fa'ammal gulamu fa kana abawahu mu'minai ne fa kashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahmah cikin hujjar da yake bashi ko dalilin da yake bayyana masa na wanda ya sa shi har ya kashe wannan yaro ya ce ammal gulamu shi dai wannan yaron da ka gana kashe fa kana abawahu mu'minaini iyayensa sun zama mu'minai ne ibn abbas a wata qira'arsa qira'a ce wacce yake yi don fassara amma ba qira'a ce sabita ba mutawatira fa amma al-gulamu fa kana abawahu mu'minaini wa kana kafira ibn abbas yana karantawa a haka to wannan kira'a ce don fassara amma ba kira'a ce sabita mutawatira ba yana cewa shi yaron kafiri ne ma'ana zai zama kafiri shi su kuma iyayensa muminai ne wato Allah ta'ala ya sananta shi cewa yaron nan zai tashi zai zama kafiri butulu wanda kuma iyayensa Allah ya tsora musu san shi sau na hakika zai iya jan su zuwa ga abin da yake kafirci ne su ma su saki hanya bayan suna mummune saboda tsananin san da suke nuna masa to ubangiji ta'ala yake cewa a bisa harshen khadir ce fa kashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra sai muka ji tsoron ya tilasta su su fada cikin dagawa wato zalunci ko kafirci wato Allah ta'ala ya sanar da shi cewa yaron nan in ya girma zai iya karkace zai karkace hanya ne ya zama kafiri kuma ya zama tsagiya wato wani azzalimi mugu wanda zai buwaye al'umma zai buwaye jama'a to saboda maslaha ta al'umma da kuma maslahar iyayensa su biyu Allah ta'ala ya umarci Khadir alaihi salam ya kawar da shi ta hanyar kisa fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrab rahma yace sai muka yi nufin ubangijin su ya canza musu da wanda yake yafi shi tsarkakken zuciya kuma yafi shi kusa da sada zumunci wato kula da iyayensa wannan ayar tana gaya mana dalilin da ya sa alkhadir alaihissalam ya yi abin da ya yi da wahayi daga ubangiji wanda shi yake halittar mutum shi ya san yadda mutumin nan makomashi za ta kasance daga ƙarshe kamar yadda muka yi bayanin kaddara allah ya san komai kafin ya wakana ya san yadda zai wakana da sanda zai wakana da a inda zai wakana ubangiji ya san wannan haka ya san wannan saboda haka ya so waɗannan iyaye nashi da rahama saboda haka ya umarce shi da cewa ya kawar da wannan yaron domin a canza musu da wanda ya fi shi tsarki wannan shine abin da ayar take gaya mana shi ko wancan hadisi yana gaya mana yadda Allah ta'ala yake asalin halittar kowane mutum kowane mutum ubangiji ta'ala yana halittarsa da isti'dadi wato a shirye zuciyar shi take ta karbi abin da yake gaskiya wato sanda ake halittar mutum yana zuwa da zuciyarsa fara kal idan aka nuna masa gaskiyar da za a ce a tsaye a sa shi a inda kawai gaskiyar yake ji to zuciyarsa ba za ta ki abin ba zai karɓi gaskiyar Fitira ɗin nan ana nufin asalin halittar da Allah ta'ala yi wa zuciya yi mata zuciya ce za ta karɓi wannan ba kuma yana nufin ba za ta karɓi akasinsa ba shi yasa yi ƙarshen hadisin ce fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw majisani da ƙarshe iyayensa su mai da shi ba yahudi ko ba nasari ko ba majusi ba ma guje ashe kaga zuciyar takan iya samun canji idan aka samu wanda zai canza ta din ta hanyar tsura mata wani abu daban sauraka zuciyar dan adam tana zuwa da wannan amma kuma wani abin na iya bujuro mata ta canza wanda shine abin da Allah ta'ala ya sanar da Khadir dangane da wancan yaran ba wai a lokacin ne yake kafiri ba a'a daga ƙarshe zai zama kafiri zai zama zalimi wato zai zama wani gawurtaccen azzalimi shine fa kashi an shaka kuma bughyanan wato wa kufra bughyanan din shine zai zama babban azzalimi da zai buwaye iyayensa ya buwaye al'umma ya zama kafiri da zai buwaye iyayensa ya buwaye al'umma saboda koda yanzu yaro ne bai san wannan ba daga baya zai samu wannan training din kuma zai to dan ubangiji ya rahamtar da waɗancan su canza to haka shi ma yaro ake haifuwarsa amma daga ƙarshe zai iya zama ba majusi zai iya zama ba nasari zai iya zama kaga ai hadisin ba cewa ba zai zama ba cewa zai iya zama zai iya zama fa hu yuhawidani shi ma wancan an ce faka shi na an huma to guyanan wa kufra saboda ka ayar ba ta cin karo da da hadisin kusan suna tafiya ne a gwada bai guda daya na'am sai tambayar Musa Royal ce malam al'umma tana iya rabauta kuwa matukar ba ta iya taimakawa na ƙasa wato raurana ba mabukata domin na ji wani malami yana cewa idan miyagun ayyuka suka yawaita hakan yana faruwa ne saboda mawadata sun naɗe hannayensu gabarin taimakon na ƙasa su abu shakka a rayuwa gaba ɗaya ba ta don ana cuɗanya da juna ana taimakon juna mai ƙarfi yana taimakon mai rauni wanda yake da shi yana taimaka ma wanda baya da shi mai ilimi yana karantar da wanda ba shi da ilimi haka kowa yana taimaka wa ɗan uwansa akan abin da Allah ta'ala ya hore masa na falala wannan shine zai tsayar da rayuwa a ko ina rayuwa ba za ta yi ba sai da wannan idan har aka ce masu wadata sun rike abin hannunsu ba sa taimakawa masu rauni ba sa fitar da zakka yadda Allah ya ce da kawai zakka ma za a fitar da ita yadda Allah ya ce to kowannan kadai ta isa ta samar da daidaito ta fuskar tattalin arziki tsakanin masu kuɗi da marasa kuɗi da marasa shi ta isa ta samar da kyakkyawar rayuwa tsakanin waɗannan rukunai na al'umma guda biyu ta isa ta samar da kyakkyawar jituwa da fahimtar juna tsakaninsu inda kawai wannan ma za a fitar kamar yadda ahmad shauki yake cewa yana yaban ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake cewa albirru inda ka zimmatun ja'at fawahadat az-zakatu sabilaha hatta iltaqa al wal-bukhala'u ansafta ahla al-faqr min ahli al-ghina fal-kullu fi haqqi al-hayati sawa'u law anna insanan takhayyara millatan muhtara illa dinaka al-fuqara'u ja'at musulunci yazo wahadati zakati sabilaha wato ya kadaita hanyar ya kadaita hanyar zakka to zakka ta zama wani abu wacce babu kamarta hatta altaqal qurama wal bukhala'u har aka samu da masu kyauta masu karamci da wanda suke masu rowa sun samu haduwa a wani abu guda daya ita ce zakka da mai kuɗi da mai bayarwa da mai rowa duk za su haɗu tunda kowa zai fitar da zakka kowa zai bayar kaga anan duk sun haɗe sun zama abu ɗaya ci an safta ahlal faqri min gina ka wato karbo haƙƙin waɗanda wanda ba su da shi talakawa ka karbo haƙƙinsu su daga masu wadata fal kullu fi haqqil hayati sawa'u dukkan sun samu daidaito a cikin haƙƙin rayuwa kowa yana samun abin da yake daidai da shi law anna insanan takhayyara da a ce mutum za a bashi zaɓi ya zabi addinin da ya ga dama ya bi yake ce maktara illa dina fuqara da da fakirai ba addinin za su zaba sai naka ya rasulullah saboda shi ne ya karbo musu haƙƙin su daga daga ainihin masu wadata saboda ka rayuwa ba za ta yiwu ba ta samu daidaito sai idan an tsayar da wannan shi yasa a wani hadisi ba ake sallallahu alaihi ibn majah annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa babu mutanen da za su hana zakka face Allah ta'ala ya hana musu wato ruwan sama saboda me saboda sun hana wato talaka haƙƙinsu biya na cewa fa hal kuna illa mai zuwa du'afaikum ba dan masu raunin ba har a baku arziki su masu raunin nan su suke sawa ubangiji ta'ala ya sakan muku ruwan sama ya sakan muku albarkatai na sama da ƙasa saboda haka wannan magana ce wa suke mai ma'ana inda a ce kowa zai ba da haƙƙin da yake kansa da kan masu kuɗi da masu iko shi ma talaka ya ba da haƙƙin da yake kansa domin shi ma talaka akwai haƙƙin da yake kansa wato shi talaka ba wai kullum shi shi ne ake bawa ba a ba a ce da shi don yana talaka ba shi ma kai don duk talaucinka akwai wanda ya fi ka talauci da shi ma yana buƙatar taimako abu masaudul badri al'ansari radiyallahu ta'ala anhu kamar da zuciyar sahih bukhari yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi umarni da sadaka mu fita mu je mu yi dako mu samo mudu wato awo dan awo cikin tafin hannu na hatsi mu zo mu kawo taimakon mu yace gashi yanzu ɗaya mu sai kaga ya mallaki dirari dubu ko dirhami dubu to kaga sahabbai ne da ba su da komai amma aka ce a taimaka sai su fita kasuwa su je su yi dako su samu su mu abin da za su kawo taimako to aka shi talaka ba wace aka yi baya bada taimako shi ma zai bada gwargwadon abin da Allah ta'ala ya hore masa Abin da wanda kuma ba ya da shi wannan Allah ba zai ci sai ka bayar da ba ka da shi ba shi yasa Allah ce wa min minhum man yalmizuka fi sadaqat fa in aradu wa illam yutu minha wa alladhina yalmizuna al-mutawwi'ina min al-mu'minina fi sadaqati wal ladhina la yajiduna illa juhdahum fayasqaruna minhum sakhira Allahu minhum wa lahum adhabun wa lahum adhabun alim Allah ta'ala yake gaya mana tabi'a ta munafikai idan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka dan kawo abinda Allah ya hore musu na taimako ko kadan ne shikenan sai munafukai su rika musu zunde suna nuna su da baki ka duba wai wance ya kawo mudu ɗaya ko rabin mudu me a za'a me zai karu me zai karu mutane da shi shikenan ya dan bada wannan abu Allah yake cewa daga cikin munafukai akwai waɗanda suke suke yin izgili ga waɗanda suke taimakawa su bada abin da suke da shi na sadaka na wallazina la lura illa juhdahum wanda suke iya bakin kokarin su abinda suke iya bayarwa kenan suka kawo to su ma Allah ta'ala zai nuna musu sakamakon izgilansu kuma suna da azaba mai radira na gobe kiyama Allah ka kiyashe mu sai tambayar da take gaba wadda ta fito daga Nusaiba maman Khalid daga Jos tace malam wani dalili ne zai iya sa mace ta nemi saki a wajen mijinta domin mu dalibai ne kuma na ga mata da yawa sun rabu da su dan fita waje su yi aiki ko neman kuɗi shin hakan ya halatta asali ga mace darajarta da kimarta da mutuncinta a musulunce shine ta zama tana gidan mijinta wanda zai ba ta kariya ya ba ta ci da sha ya kula da ɗawainiyar rayuwarta duka in tana wajen mahaifinta ubanta shi zai mata mahaifinta ko waliyin waliyin al'amarinta shi zai mata duk waɗannan abubuwan uba ne ko yaya ne ko wani wanda yake dangi ne zai mata wannan idan ta yi aure kuma haƙƙin rayuwarta ya koma kan mijinta idan ta yi 'ya'ya mijin ko da ya rasu 'ya'yanta su za su yi mata wannan saboda haka ita cikin kula take ko da yaushe inda ya har za a bi tsari na addinin musulunci shi yasa Allah ta'ala yake wa mata wa karna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula ku yi zaman ku a gidaddajinku haka Allah ya ce ku yi zaman ku a gidaddajinku sannan ya wa maza nauyin ciyar daga dukiyar daga dukiyar da Allah ya ba su gurgurdan kowa gurgurdan arzikin sa li yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah mai wadata ya ciyar gurgurdan wadatarsa wanda kuma aka wato takaita masa ko kuntata masa cikin arzikin sa ya ciyar daga abin da Allah ya ba shi ubangiji ta'ala ya sanya ciyarwa da kula da haƙƙin mace sababi dalili na namiji ya zama shugaba a gidansa ya zama shi ne mai gida da gaske ya zama su suna ƙarƙashinsa Allah ta'ala ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim mazaje suke shugabantar mata a gidaddajin su wato sune masu gida sune shugabanni suke tsaye da kula da iyalansu bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd saboda abinda Allah ya fifita sashin su da shi akan sashi wa bima anfaqu min amwalihim da kuma abinda suka bayar na su suka ciyar da iyalansu na dukiyoyi to wannan shine tsarin da musulunci yayi saboda namiji ya samu dama ta ya gudanar da gidansa ya zama mai sawa mai hanawa ya zama zai iya gicciye kara ya cika a tsallaka kuma a kasa tsallakawa wannan shine abin da zai sa ya samu wannan matsayi da wannan daraja kamar yadda Allah ce walil rijali alaihin na daraja amma idan har ya kasance mace ita za ta yi wa kanta komai ita za ta fita ta nemo ta ci da kanta ta sha da kanta ta shayar da kanta ta sutratar da kanta ta biya wa kanta kudin asibiti da wainiyar ta yau da gobe duk ita za ta yi to wannan kawama da namiji yake da ita a kanta shugabancin da Allah ta'ala ya dora masa da darajar da ya bashi da ya ce wa rijal alihin da daraja to ta tsara ya duka mace ba za ta yi wa mijinta da'a da biyayya ba yayin da ta san cewa ba ta da bukatar komai a wajensa duk abin da zai yi mata tana yi wa kanta to ba zai iya hana ta ba ba zai iya sata ba zai iya hana ta ba saboda me saboda yanzu ita ma cin gashin kanta take yi to kaga an rusa wani an rusa gida da haka kowace irin tafiya idan aka ce babu shugabanci to abu shakka wannan tafiya ba za ta ji ko ina ba to duk gidan da aka ce namiji baya iya cewa matarsa bari ta bari baya iya cewa yi ta yi to wannan gida ka ce da shi gida rusasshe gidan da ba gida ba gida ba ta zama wato kamar kango ne ko wani kufai ne ba shi da wata kima ba shi da wata daraja ya'ya ba za su taso karkashin wani tsari wanda za su girmama na gaba da su ba domin za su ga irin yadda uwarsu take rayuwa da mahaifinsu saboda haka musulunci sai ya tsara gida ta hanyar ya tsora shugabanci a hannun namiji saboda irin halitta da Allah ya yi masa wacce bai yi wa mace ba ita ma da irin halittar da Allah ya yi mata wanda bai yi masa ba shine bima Allah ba'dahum ala ba'd kowa Allah ya masa halittar da bai yi wa wancan ba Allah ta'ala ya yi wa namiji halitta da wanda take yana da zurfin tunani da hangen nesa fiye da mace sannan namiji yana da ƙarfi da juriya fiye da mace ita kuma Allah ta'ala ya sa mata tausayi fiye da namiji Allah ta'ala ya sa mata wato wata halitta ta yadda za ta ciki ta haihu ta shayar wanda shi bai masa wannan ba kowanne Allah ta'ala ya yi masa kira da halittar wacce za su dace da aikin da zai yi don haka idan aka ce mace ta zo ta cike gurbin namiji ta yi aikin da zai yi to abu shakka za a samu tangarɗa ba ƙanƙanwa ba kamar inji ne da za a yi a yi masa kayayyakinsa a cire a ɗauke wani abu ko a cire wani abu daga cikin kayayyakinsa a ɗauko wani wanda ba irin nashi ba a sa abu shakka ko dai ya ki gaba ɗaya ko kuma in ya tashi yin aikin ya ke yadda ba haka ake bukata ba kamar ka ce ka dauki ƙaramin mota ka ɗauko tayar babban mota ka ce za ka sa mata to kaga dai ko dai ta ki shiga ko kuma in har akwai yadda za ka yi ka to yadda ya kamata ta yi tafiya a ji daɗin tafiyarta to ba za ta irin wannan ba to haka yake idan ka ɗauki mace ka ce aikin da Allah ta ya ɗora namiji za ta yi ko ka ɗauko namiji ka kashi gida ka ce shi zai kula da yara shi zai tarbiyyar su da su. shi zai musu wanka ya musu wanki ya to babu shakka nan ka ta tsarin da Allah ta'ala ya maza su fita su je su nemo mata kuma a ciyar da su a shayar da su a tufatar da su a kula da mutuncinsu shi shine tsarin da ubangi ta laye amma macen da za ta ce ita sai ta yi aiki ko da ko za ta rasa aurenta to kace wannan mace ce mai tosasshiyar basira rayuwar ta ba a yayin da ta fifita wannan aikin na farko dai dukkan karamarta da mutuncinta da take ji da shi a matsayin ya mace ta zubar da shi ba za ta taba samun martaba da daraja da matar da take cikin gida take samu ba sannan za ta ga abubuwa na wulaƙanci da cin zarafi irin wanda inda tana gidanta ba za ta ga wannan ba sannan bayan wannan zan take aure yayin da za ta tsufa ta bukaci taimako ba za ta samu masu taimaka mata a jikinta ba domin ko ta zubar da gida ko da ƴaƴa gare ta tana hada wannan da wannan ba za ta samu damar yi wa ƴaƴanta tarbiyya ba kamar yadda za ta samu damar tarbiyya idan da a ce a gida take zaune saboda haka morewa wannan haihuwa ba za ta samu more mata ba yadda ya kamata saboda haka wannan rayuwa ce wacce ta dace da tsarin da Allah ya yi ba wanda kuma shi ne ya halitta shi ya sanya ya halitta za ta kasance shi ya tsara ta haka idan aka canza wannan tsarin to sai kan adam ya yi kuka da idansa sai kuma ya gaba daidai ba so da haka babu karam wato ba karamin kifewa ba ce mace ta fifi ta fita aiki sama da aurenta yayin da ta samu gidan aure wanda yake zai za a rike ta da daraja da mutunci ta ce ita aiki za ta yi to abu shakka wannan ta zaɓi abin da yake ah, adna billazi huwa khair kamar da Allah ya ce atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair za ku canza wanda yake na ƙasa ka dauki abin da yake ƙasa ku bar wanda yake alkhairi to tayi irin wannan canjin tayi zabin tumin dare Allah ka kiyashe mu amin summa amin amma sauraro kuna sauraron shirin fatoyi rahman ne tare da shehu malamin mu dr Muhammad Sani Umaimo babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin Islama da ke nan jami'ar Bayar a Kano kafin mu ci gaba kwamitin sautin haq na sanar da yan uwa musulmi cewa a wannan sati an koma karatuttukan tafsiri da littafin tajridus sare wanda shehun malamin namu dr muhammad sani umar rijiyar lemo ke gabatarwa a masallacin usman bin afam da ke gadon kaya ranakun juma'a da asabar bayan magarba zuwa isha'i da fatan allah ya bada ikon zuwa amu a madan tambaya ta gaba tana cewa ni matar aure ce kuma mijina yana kawo min kuɗi amma gaskiya ina da shakka akan kuɗin saboda shi ma'aji ne a karamar hukuma kuma ni na san albashinsa bai kai abin da yake samu ba ne kuma na ji wani malami ya ce wai duk kuɗin da namiji ya ciyar da matarsa da su na haram to ita matar ta ci halar amma ni ina jin tsoron Allah da azabarsa har ma idan na ikar ba sai ya dinga bata rai to malam menene fatawa akan wannan to dangane da kuɗi da kudin mutum da zai ba wa matarsa ko ma wani wanda ba matarsa ba da ba wa abokinsa ko kaninsa ko makocinsa akwai kudin da yake halal ne zalla mutum an san sana'arsa ta halal ce wannan kaga babu shubha babu matsala akwai kudin da aka san haramun ne an san shi barawo ne misali dan fashi ne ko an san shi sana'arsa shine damfara dan 419 ne ko an san shi eh, harkarsa yana sayar da abubuwan da aka haramta kamar harkar giya misali ta ne yake samun kuɗi ko ku a'a mai ba da bashi da ruwa ne an san shi wani ita ce sana'arsa ko ɗan duba ne dan duba ne boka ne an san wani ita ce sana'arsa tsafe-tsafe da sauransu ah, ko an san sana'ar ta karuwa ce kaga wannan sana'o'i ne da an riga an san ah, mutum yana yin waɗannan sana'o'i an san haramun yake kai tsaye duk abinda zai baka kasan tushen tushensa kasan asalinsa don haka ba za ka ci ba idan ka ci ka ci haram kana sani mutumin da ka san baya da sana'a sata yake in ya kawo kuɗi ya baka to kasan kuɗin sata ka karba idan ka san baya da sana'a sana'ar sa shine wato yakan yana sayar da naman alade kasan haramun yake sayarwa saka in ya ka kuɗi ya baka kasan haramun ya baka ko ka san sana'ar sa buga kasa yake dan duba ne in ya baka kudi haramun ya baka wannan babu ko shakka a ciki sai mutumin da yake yana da sana'a mai kyau wanda abin da yake samu halal yake samu a gefe guda kuma yana samun wasu kudade na haram kamar wannan da ta tambaya a kansa yana da sana'a ma'aikaci ne yana da albashi amma kuma tana zaton ko tana zargin tunda wannan zargi ne ba lalle zama haka din ba tana zargin cewa ko wasu kudade da yake samu ta hanyar wato cuwa-cuwa da rubda ciki da sane daga lalitar gwamnati to kaga anan ya hada abubuwa guda biyu akwai bangaren halal akwai bangaren haram to anan in ta karba ba a ce ta karba haramun din tunda akwai ai halal din da yake samu kaddara yana daukan albashi 50 ko 100 ba zai iya miki kyautar 50 ba lokaci guda amma kuma kin ga zai ya miki kyautar 50 sai yana da 50 yana da 100 in ya baki 50 din ki kaddara ta halal din ce ya baki shi kuma ya ci ta haram din saboda haka anan ba za ki ke karba ba koda kuwa kina da tabbaci akan cewa haram din yake ci ta wani bangare amma kuma yadda nashi na halal to ba za ki karban nashi ba ko kuma a ce in kin karba kin ci haram babu shakka idan da akwai yadda za a ki karba din dan ya zama masa wato izina ko wa'azi to wannan yafi shine abin da ake kira alwara wato ki tsantseni ce to tunda dai har kudin nan ni ban yadda da su ba ma'ana ban yadda da duk abin da kake kawowa ba akwai wanda da kila na yadda naka ne akwai wanda ba naka ne don haka ni ba zan karɓi komai ba daga cikin abin da kake kawowa ko babu shakka wannan ya fi zama wara'u wato babin wara'u daban babin kuma haramci da halacci daban alwara shine kai tsantseni kai tsantsanin wani abin da koda ko zai iya zama halal ne amma ka guje shi don gudun kada yau da gobe ka fada cikin haramun din faman ittaka shubuhati faqad istabra li dinihi wa ardihi kamar da annabi ya ce da ya guji duk wata shubha to ya kukutar da mukutar da addinin sa to inda a ce a yanzu kin tabbatar da cewa yana yana dan hali yana kwasar kudin gwamnati kudin al'umma za a ce malullah ake kiransa dukiyar Allah yake kwasowa ba tare da an halatta masa ba yazo ya bayar ki tsantseni ki karba wannan daidai ne kuma wani mataki ne na babba wanda ba kowa ne yake iya taka shi ma a cikin al'umma idan har za ki ki haka to wannan babu shakka watakila zai zama masa izina nan gaba shi ma kansa ya yi tunani ya yi wa kansa wa'azi ya gani cewa abin da yake ba daidai ba ne ya kuma shiga tunanin yadda zai kubutar da rayuwarsa ko ya kubutar da kansa gaban Allah amma dai da a ce bukata ce za ta tashi ta gida ko ta yara ko ta wani abu ya kawo kuɗi ya bayar to za a ce ba za a karba ba za a iya karba idan kuma wata bukata ce doriya akan bukatar da suke wajibi ya dauka ya bayar ko ce ga kyauta idan kika ga cewa ba za ki karba ba saboda gudun wato kada wannan wata rana ke ma ya kai ki ga fadawa cikin haram to wannan daidai kika yi kuma kin yi abin da malamai suke kira alwara'u wato tsantseni wanda kuma mataki ne mai mai kyau kwarai da gaske na sai tambayar abdullahi shakur ya ce malam ni ma'aikacin banki ne kuma na samu kaina a wani yanayi na damuwa sosai saboda tsarin raba da ake gudun ma'amala da ita kasancewar allah ya yi hani da ita kuma annabi ya tsoratar malam to ina neman shawara da fatawa domin samun musayar aiki ko sana'a to babu shakka wannan yana nuna cewa zuciyarka tana da kyau kuma kana da rayayyar zuciya ba matacciya ba har tana sa ka kana zargin kanka ko kana damuwa da irin abin da kake gani na hada-hadar riba wanda Allah ta'ala ya tsine wa mai yin mai yin wannan tsine wa mai cin riba da mai bada ribar da wanda yake rubuta ta da wanda yake shaida da Allah ta'ala ya tsine musu albarka kuma ya yi shelanta cewa abokan faɗansa ne su fito su rukuma wanda ya ce zai rukuma da Allah kuma kai ma kasan san ƙarshensa ba zai yi kyau ba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنون فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله nace in ba ku bar cin riba ba to ku fito ku shelanta fada da Allah da manzansa to da duk zai ce ya fito ya daga kansa sakalinsa zai fada da Allah da manzansa kaga babu shakka wannan yana cikin hadari ba karami ba sannan Allah ta'ala ce ya mahaqullahu riba Allah yana bici yana rushe albarkar da take cikin riba to abinda yake hanya ce ake samu shi ta hanyar riba Allah ya ce yana rushe albarkarsa kuma duk abinda mutum yake yi a rayuwa abin da yake so ya samu shine albarka din ya samu albarka cikin dukiyarsa cikin zurriyarsa a zamantakewarsa Allah ta'ala ya masa albarka wannan shine kwafutukar da mutum yake yi to kuma Allah ya ce zai bice wannan riba din zai zai bice wannan albarkar daga cikin dukiyar da ta gauraya ta hadu da riba ko dukiyar riba Allah ta'ala yana cewa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah kama ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudhaifun duk abinda za ku bayar na riba dan ya karu cikin dukiyar mutane Allah ce Allah a gurinsa ba zai karu a gurinsa ba to mutumin duk da zai ji tsoron wannan ji tsoron kuma lahira da mutum zai tashi yana fagamniya a cikin farfajiyar alkiyama kamar wanda yake farfadiya allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas kamar wanda shaytanu suke bige shi yana faduwa yana farfadiya haka zai tashi a farfajiyar alkiyama ranar da kowa yake nafsi nafsi mutumin duk da yaji tsoron waɗannan irin waɗannan al'amura irin wannan yanayi yace zai yana neman Allah ta'ala ya bashi mafita babu shakka Allah zai bashi mafita kuma ubangiji ta'ala da zarar ka koma gare shi ka ji tsoron su to Allah zai baka mafita ta inda baka tsammani mun yattaqillahi ja'alahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita ya azata shi ta inda baya tsammani wahalatta shine ka ji tsoron Allah ka mai da al'amuranka ga Allah mun yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wanda duk zai dogara ga Allah to Allah Allah ya ishe ka saboda haka zai maka mafita ba ka aikin da yafi wannan saboda ka ci gaba da nema ka ci gaba da roƙon Allah ta'ala ya baka aikin da yafi wanda kake yi a ubangiji ta'ala inda har ka yi gaskiya daga zuciyarka to ba zai kyale ka nan ba illa iyaka dai zai iya jarraba ka zuwa wannan lokaci ya ga yaya juriyarka yaya gaskiyarka amma babu shakka harkar riba abu ne wanda yake da hadari kwarai da gaske mutum ya zama rayuwarsa cikin riba ya taso ya ce ya ci riba ya ciyar da iyalansa ya ci riba ya ciyar da ƴaƴansa ba kuma wata rana ya ɗaga hannu ya ce Allah kai mun kaza kai mun kaza babu shakka shi ma wannan ya san cikin hadari yake Allah ta'ala ya kiyashe shi kuma muna maka addu'a Allah ta'ala ya maka canji mai mafi alkhairi ya canza maka da mafi alkhairin halin da kake ciki kuma ya baka sana'a wacce Allah ta'ala zai albarkace ta ya albarkaci dukiyarka ya albarkaci zurriyarka da ita amin sun ma'amin to alhamdulillahi masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fito yi rahama kada a manta za a iya aiko mana da saƙonin tambayoyi kamar yadda aka saba ta lambar waya wato sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu takwas biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu ko kuma sifili takwas biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku takwas biyar biyar biyar kama da madadin shehun malamin ma doktor shek Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin Islama da ke jami'ar Bayar a nan Kano sai kuma Bashir Idris ungogon da ya sa damu da ku ni Shehu Bala Kabara nake cewa mu hada wani shirin da yaddar Allah ولو أنا كتبنا عليهم اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما مستقيما